Tim Jimat punya cerita dengan judul Aji-Aji Ulo Putih. Kiriman dari Mbah Berinteng. Sumirah munowong wadon kang grabyak semanak. Esmi tansah kutah saben ketemu sapa wae. Sikepe andhap asor, tembunge tansah kepenak dirungu mergo basane sing nganggo krama alus mlipis kuwi jalari sing diajak caturan seneng. Dheweke uga tansah rumaket marang sapa wae senajan to pawongan kuwi mentas ditepungi. Ora montro-montro karo tepungan anyar sikepi sumirah ajeg kumraket. Mula banjurake akeh kanca sing getah serawung karo dheweke. Katik sumirah watake loman, entengan, ora ijir, siap soroh tenaga lan erdono marang sapa wae sing butuhake uluran tangane najan kuwi pawongan kang mentas ditepungi. Sumirah klebu wong wadon kang gatekan. Opo meneh kasinungan rupa ayu, pawaan sedet, rambuti ngandanan dan kulite nguning langsep. Nanging kaluyani sumirah liyane ya kawentar asring rapi. Ana yen wis ping 5 wae anggone nikahan karo priya tur kabeh-kabeh duwe jabatan penting. Nanging ya kuwi mau. kabeh bojone Sumirah mawis padha duwe anak bojo. Dadi genahe Sumirah mulu minangka bojo Mbok Nom sing ora dinikah sah. Deweke didadekake simpenan nganggo cara suluman sulumun slamet. Sama suka sama mau ngono kae. Saka anggone rabi ping 5 mau Sumirah patutan anak pitu. Nanging sawetara wektu candake buju-bujune Sumirah iku mesti mati. Rehne Sumirah statuse mung buju simpenan, mula buju-bujune sing wis padha jenat iku ora ninggali bondo donya. Kanggo nyambung uripe Sumirah nyambut gawe serabutan sak ketemune waton oleh bayar. Mikir dina tembene anak-anake supaya uripe ora rekoso. Sumirah banjur nitipake bocah-bocah kuwi marang sapa wae kang gelem ngopeni. mligine keluarga sing ora duwe anak. Tujuane amprih anake bisa disekolahake dhuwur lan besoke dadi wong pinter. Mula saka anak pitu iku sing lima dimong wong minangka anak asuh dene sing loro diopeni dhewe. Dilalah anak-anake kang dipupu mau kok ya kebenaran kabeh ditinggal mati wong tuane asuh. Sukmono bocah limo iku ditinggali barang pengaji dening wong tuane pupon sowang-sowang. Kabeh oleh warisan. Sakwise wong tuane angkat tinggal donya, bocah limo kuwi padha balik marang Sumirah meneh kanthi pawitan bondo donya dumduman saka bapak ibune pupon. Sumirah pancen duweni lakon urip kang rodok nyeleneh. Biyene mergo saking kepingin tetep awet non tur duweni daya tarik, dheweke katut ajakane kancane. Sumirah moro menyang panggonane dukun lan jaluk aji-aji pamikat sukmo. Nanging aji-aji sing diwenehake dukun mau wujute ula putih, gedene sak driji, dawane sak kilang lan dilebokake menyang pawadonane Sumirah. Sakwise barang wadine dileboni aji-aji ula putih, Sumirah pancen tansah dicedhaki wong lanang kang ngajak andumasmara. Sumirah dhewe kena dayane ulo putih malih duweni kekuatan ngedap-edapi ing bab ulah asmara. Saengga sok sapa wae sing tau ngrasakake ladenane banjur tuman ketagihan kepingin ngambali meneh. nanging kabeh mau mawa pitukon sebab wong-wong sing tau ulah salulut kelawan sumirah entek-entekane mesti angemasi sadurunge mati priya-priya iku luwih dhisik ketamane loro aneh ing langkangane utawa selakangane mulane anggone jujuduan sumirah ora langgeng pancen sumirah mono baut ing bab nggodho atine wong lanang Sinartan tembung-tembung pamilut kang meranani ati sarto bosone alus lumer. Dayani prio sing krungu podo runtuh bentenge kasetian. Kanggo neluk ake atine prio kejobo mawa tetembungan kang alus. Sumirah ugo karu ngempak ake aji-ajini. Satemah wong lanang kang cedak sang soyo kelet. Opo meneh ditambah ladenan ...eng peturon sing maremake. Eh? <laughs> Kang Mas, mbok sampun kesesek rumiyin. Monggo kula pijeti rumiyin kersanipun sarira panjenengan engkang lungkras saged ical. Mangke lajeng siram ngangge toya anget. Sampun kula cawisaken sedaya kok Kang Mas. Ha ha ha! kaya mangkono mau pamiluti Sumirah marang wong lanang kang wis bubar. Butuhe banjur kepingin bali menyang omahe Dewi, ngulihi bojone resmi. Merga tembung-tembung pamikat mau priya kasebut tansah katon-katonen Sumirah. Sikep lan tembunge Sumirah kang alus, manuhara bisa gawe wong lanang luluh, gonjing atine, poyang tayingan banjur pasrah ora nganggo polah. Silakane. nih, menawa wong lanang mau nepsune gedhe ora bisa di anggone kepengin nambah jatah. Meksa-meksa njaluk diladeni. Senajan dipeksa-peksa nanging sumirah duwe sirikan emoh ngladeni priya saben malam jemah kliwon. Nanging rene sing lanang ora kena disayuti kekarepane. Kepeksa sumirah nerak pantangan. Ya mergo nrajang wewaleri dukun sing meneh aji-aji ula putih mau, tundone priya sing mentah sarsmi banjur kasrang leloro inggo dadi lan Ujaring kondo, sok sapa priya kang wani nrak wewaler ulah salulut karo sumirah wanci malem jemah kliwon. Pelanangane bakal dicatek ula putih sing dumunung ing pawadoning sumirah. Tumrap sumirah dhewe tiwase buju bujune sing kaya mau uga kaya-kaya ora nuwuhake sesanggan apa-apa. Dheweke tenang-tenang wae senajan boko siji kurban-kurbane ngajal. Sing ngerti yen matine bojo-bojo Atenge, mau mergo dicatek ula putih ya mung sumirah dhewe. Wong liya ngertine Pak A utawa Pak B mati mergo lara. Saiki Sumirah wis umur pitung puluh tahun. wis mupus marang garising takdir. Uripe disangga dening anak-anake kang wis padha mentas. Ing dina tuane Sumirah mertobat, gelem nglakoni salat limang wektu, sregep ngaji lan asring saba pengajian. Pulo putih sing cumondhok ing tawadoning tetep ana, nanging ora galak kaya nalika Sumirah isih enom. Ora ana meneh priya sing dadi tumbali ula putih mau. Merga pancen wis ora ana wong lanang sing gelem ngumpuli sumirah. Iki cerita nyata ngenani aji-aji ula putih bersama tim Jimat.